الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنم سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواس والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar khutbah Jumat ini kami berpesan kepada semua para hadirin jamaah Jumat khususnya kepada diri kami sendiri Di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Apapun situasi dan kondisinya. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah, pasti dan pasti kita akan memperoleh ketenangan jiwa, ketentraman dalam kehidupan, dan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik itu masih berada di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana firmannya di dalam surat Yunus ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul husra fil hayatid dunya wa fil akhirah lebih khusus lagi Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa akan memberikan jalan kemudahan dan jalan keluar seluruh problematika yang sedang dihadapi yang sini berganti yang tidak pernah kunjung selesai dan akan diberikan ekonomi rezeki yang barokah lancar bancar dan kansar tanpa diduga-duga sebelumnya hal ini telah difirmankan di dalam surat at-talaq ayat 2 3 dan 4 wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan as-salatu imaduddin wa miftahu kulli khair. Salat adalah pilar-pilar dan tiang agama dan kunci dari segala kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama Di bulan rujab ini Ada peristiwa yang maha hebat Yang maha dahsyat Yang maha spektakuler Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rute perjalanannya adalah dimulai dari Masjidil Haram Menuju kepada Masjidil Aqsa Itulah yang disebut dengan Isra' Kemudian beliau naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai kepada Mustawa. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sanalah menerima kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa salat lima waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantaraan malaikat jibril. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti haji diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat jibril. Puasa dan zakat dan ibadah-ibadah yang lain diperintahkan dengan perantara malaikat jibril. Dari sinilah perbedaannya. Maka solat adalah ibadah maha hebat. Ibadah adalah imaduddin. Solat adalah kunci daripada segala ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dengan sabdanya. Awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Pertama kali amal ibadah yang diwajibkan Allah kepada umat Islam adalah solat lima waktu. Wa awaluma yusaluna anhu as-salawatul khamsu. Pertama kali amal ibadah umat Islam yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat adalah solat lima waktu. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali amal ibadah seseorang yang dihitung dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat as-shalah adalah urusan salat fa in saluhat Apabila sholatnya lengkap dan sempurna Dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya Maka sholat itu dianggap baik Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Soluka sa'iru amalihi Maka ibadah-ibadah yang lain Seluruh amal ibadah yang lain Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lantaran sholatnya baik dan diterima oleh Allah Sebaliknya Wa in fasadat Apabila solatnya tidak sempurna, solatnya marat-marit, solatnya meloncat-meloncat, solatnya naik kober, solatnya dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka solat yang demikian itu jelek dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasada sairu amalihi. Seluruh amal-amal yang lain ikut juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman harta benda, pekerjaan, urusan duniawiyah dan urusan keluarga, istri dan anak jangan sampai meninggalkan salat. Barang siapa yang melakukan hal yang semacam ini maka termasuk golongannya orang-orang yang rugi firman Allah di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47 tentang pertanyaannya orang-orang yang masuk surga kepada orang-orang yang masuk neraka. Firman-Nya, "Masalakakum fi saqar?" Wahai orang-orang yang berdosa, kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Karena kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan dengan secara jelas di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang salat, yang salatnya diakhirkan waktunya, alladzina yata'akhkharuna salata an waqtiha. Salatnya itu adalah dikeluarkan sampai kepada keluar waktunya. Maka solat yang demikian ini adalah fawainun dimasukkan ke dalam neraka wel. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman hendaknya keluarga seluruhnya diperintahkan untuk melaksanakan salat dan itu dengan cara yang sabar memerintahkan dan melaksanakan salat dan diberitahukan oleh Allah bahwa salat akan mendatangkan rezeki, memudahkan rezeki dan itu semuanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan dan besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus apabila orang-orang mukmin itu melaksanakan salat dengan cara yang khusyuk dan melaksanakan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai kepada ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat ini benar-benar membawa kebahagiaan, kunci daripada segala kebaikan. Dijelaskan oleh Nabi, "Man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi fisalin." Barang siapa yang sempurna melaksanakan salat, menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lima kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu dhaikal 'ash dihindarkan kehidupannya dari kesulitan ekonomi atau dimudahkan ekonominya diberikan barokah rezekinya mudah lancar bancar dan kaya kemudian yang kedua wa'adzabal qabri dibebaskan dari siksa kuburnya dan kuburannya menjadi kuburan raudhatun min riyadil jannah menjadi taman-taman surga Kemudian yang ketiga, yuktihillahu kitabahu biyaminihi. Orang-orang yang sempurna di dalam sholatnya, besok di akhirat akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Tangan kanan simbol daripada kebaikan. Maka mereka adalah ashabul yamin, calon-calon surga. Kemudian yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khatib. Ketika melalui jembatan suratul mustaqim, mereka cepatnya secepat kilat yang menyambar. Kemudian yang kelima, yadkhulu al-jannata bi ghairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itulah as-shalatu imaduddin. Salat adalah pilar-pilar dari agama. As-shalah miftahu kulli khair dan salat inilah kunci daripada segala kebaikan. Oleh karena itulah di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya, terutama dan paling utama urusan-urusan masalah solat dan kita tingkatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Semoga kita semua sekeluarga menjadi orang-orang yang mukimat solat, wamil duriyati, menjadi orang-orang yang ahli solat, menjadi orang-orang yang ahli solat, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian dan sekian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي نور بصائر المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badabi bi nafsi wa sanna bi malaikati likutsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آت atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar